السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث التاسع والتسعون إين حديث تسعين نتيسة ambao leo insha Allah Taala itakuwa ndio darasa ya mwisho kwenye hiki kitabu tasoma hii ya 99 tutamaliza na hadithi ya 100 biidhnillah Taala takuwa tumemaliza hichi kitabu cha Umdat al يقول المؤلف وفقه الله تعالى عن أسماء binti Abi Bakr asema kwenye unwan la tajma'i ju'an wa kadhiban usikusanye mambo mawili usikusanye baina ndaa na urongo yani wewe una ndaa wahitaji kula alafu ukadanganya ukasema hauna haja ya kula na huko ndaa na mtu amekukaribisha kula bwana kula kwambe ah naanza kula mimi sina njaa kwa sawa kumbe mrongo ndani wahitajia njaa ya kuuma hutaki kujifanya ah sitakuonekana napenda kula sitakuonekana na haja la maslah asa hii ni kitu kibaya kwa sababu utakuwa umekusanya hasara mbili hasara ya kidunia na hasara ya akhira hasara ya duniani ni kwamba wewe una njaa na chakula utokila umekataa kwa hiyo kidunia umehasirika hukula na hasara ya akhera kwa sababu utaandikiwa umesema urongo na urongo unapeleka mtu motoni kwa hiyo duniani umehasirika umekaa na njaa yako haukula na akhera ni adhab haya si mambo ya machezo si mambo ya machezo mwenzako amekukaribisha chakula na wewe una njaa kula kula mafi mushkila Allahumma ila chakula cha kudhuru tamwambia la hii mimi yani dhuru mambo mbali ukimwambia mimi sina ndaa niko sawa naanza kula lazima iwe ni kweli lazima iwe ni kweli lakini ikiwa umesema hivyo mimbab watakukataa tu kula na utakuonekana kwamba unaandaa la la la hadha majuz hadha haram alayk na utaandikiwa mrongo utaandikiwa mrongo عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت أسماء أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام نتومي صلى الله عليه وسلم أليلتيوى شكولا fa'aradha alaina akatuaridhia akatuaridhia yani akatupa na sisi tule Asma asema mtume aliletewa akala kikabakia akatupa na sisi tule kulna asema tukasema sisi tukajibu la nashtahi la nashtahi hatuna njaa hatuhisi njaa ya, ya kwamba tutamani kula sahihi hatuhisi njaa faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwa sababu zamani ni nadra mtu hana njaa na chakula kuna uhaba kuna uhaba wa chakula kwa hivyo mara nyingi mtu lazima atakuwa na njaa ni vile mtu ajiziwia tu hajamiliki kula chakula sasa mtume akawaambia la tajma'na musichanganye mambo mawili ju'an mukabakia na njaa mkakataa kula wa kadhiban na urongo haina haja mnambe mimi oh si hatuna njaa na mimi najua mna njaa kwa hivyo haina haja ya kusema sisi hatuna njaa kumbe una njaa itakuwa kama hali ni hiyo umekusanya mambo mawili utalala na njaa yako hiyo ni hasara kidunia na kesho akhera utaandikiwa ni mrongo umedanganya na mtu ukiwa ameandikiwa urongo yani ni dhambi ambalo kwamba ataadhibiwa nalo rawahu ibn majah hadithi imepokea ibn majah na mtume sallallahu alaihi wasallam akawakemea hawa wanawake kusema vile wal asl alikuwa wachukue wale طيب ni kwa nini mbona aliwapa wanawake hawa wanawake walikuwa wapi ilikuwaje hii hadithi ilikuwa kuna kisa ilikuwa kuna kisa imekuja inda musnad ya Imam Ahmad imekuja inda musnad ya Imam Ahmad an Asma bint Umais Asma bint Umais ni mmoja katika wake wa Abu Bakr as-Siddiq mwanzo aliolewa na Jaafar bin Abi Talib katika ghazwat Mu'tah Jaafar akafa radhiyallahu anhu akaolewa na Abu Bakr na Abu Bakr alipokufa radhiyallahu anhu akaolewa na Ali طيب huyu mwanamke Asma bint Umais asema yeye ndio aliyempamba Aisha radhiyallahu anha pindi mtume alipomuingilia alipofanya dukhul alipokwenda kumtukua mke wake asema Asma bint Umais kunna nazuffuha eh tulikuwa mimi nilikuwa nikimpamba Aisha radhiyallahu anha ila nabi sallallahu alaihi kumpeleka kwa mume wake kumpeleka kwa mume wake sasa taban zamani mwanamke kipelekwa kwa mume wake pelekwa na kikundi cha wanawake akamshindikiza kwa kwa mumeo sasa Asma asema bint Umais radhiallahu anha mimi nilimpamba kisha tukamchukua mimi na wenzangu mpaka kwa mume wake alipoingia mtume sallallahu alaihi wasallam asema falam najid qirah illa laban hatukupata chakula cha mgeni kumpa isipokuwa tulikuwa tuna maziwa kwa hivyo hii tuama hapa kwenye hadithi maana yake nini ni maziwa chakula chenyewe ilikuwa maziwa asema asma tukamkadhimishia mtume maziwa anwe فشرب النبي صلى الله عليه وسلم يكبكيا يلبكيا سما فنا ولا فنا ولا عائشة فنا ولا عائشة رضي الله عنها كم بتي عائشة آمن سما اسماء فاستحيت الجارية فاستحيت الجارية عائشة ككتاك تشكواز كي حايا نمشي أنا مدوغو لازم تحسي حايا أسمى أسماء بنت عميس قلت لها khudha khudha khudhi amwambia khudhi chukua hiyo gilasi au kikombe cha maziwa min yadi rasul inua mkono wako sasa mpaka kwa mkono mume wako uchukue hiyo gilasi inayoona fafa'alat alipoamrishwa na mpambaji wake mwenye kumpamba basi akachunua mkono Aisha akachukua akanwa alipomaliza yakabakia ndio mtume anasema akampa yeye akampa sima anwe na wenzake baada ya Aisha kuno hiyo ndio ilikuwa chakula chenyewe sasa alipompa Asma bintu Umais anwe qala qulna sema sisi tukamjibu la nashtahi la nashtahi hatuna njaa sisi hatuna njaa ndio mtume akamwambia hii hadithi ndio mtume akamwambia hii hadithi akamwambia la tajma'na ju'an wa kadhiba msikusanye baina ya njaa alafu na urongo kwa juu mnayo njaa eh kwa hivyo kunweni nyimwe mwamrisha Aisha anwe kisha nyimwe akataa nyinyi eh na nyinyi mtakuno kwa hivyo akawaambia almusifanye hivyo msikusanye baina mambo mawili njaa kwenye dunia na mateso ya urongo kesho akhera wana umedanganya wewe una njaa utasemaje mimi sina njaa hadha kadhib bila shaka ati hucha watu wa nyumbani wataniona ati nina sana ati nitaonekana ni roho haya mambo ya kitoto baadhi ya watu fikiri haya mambo ya utoto الان عندنا دين عندنا امور الناس huu utoto weke kando kwani ukisema leo una njaa ni aibu gani kuna mwanadamu gani afike na njaa kila mtu shikwa na njaa wakati wake kwa hivyo si aibu kusema mimi nina njaa nataka kula adi haya mambo adi na ndio maana ukaambiwa mtu asidanganye kwenye masala haya jaa fi riwaya katika riwaya nyingine Asma asema mtume aliposema hivi nikamuuliza fakultu nikamuuliza ya rasulullah in qalat ihdana li shay'in tashtahihi la ashtahi yu'addu kidhba vipi ya mambo eh wewe umetuambia usikusanye baina njana na urongo kwani hivi mtu akisema kuhusu jambo yalipenda akasema silipendi eh na lile jambo walipenda kweli au walitaka kweli hilo hiyo itakuwa ni urongo hiyo itakuwa yani ni urongo qala mtume akamjibu akamwambia innal kadhiba yuktabu kadhiban urongo huandikwa ni urongo hatta tuktabu alkudhaibatu kudhaiba mpaka urongo mdogo kudanganya kudogo kabisa pia kuandika hata mtu akasema urongo kidogo sana mpaka sema ah salala yani urongo urongo kitu kidogo tu naam hiyo kudhaiba ni ismu tasghir ya kadhib yani hata ikiwa ni urongo mdogo kiasi gani utaandika kama kusema mimi sina njaa na una njaa ni urongo wewe una njaa utasemaje una njaa hada kadhib wazi au mpate mtu saim صائم أمفطور كده وتوه بلنج بنا تفضل آه. الحمد لله مسنا جاء شفت ششيبة نهي يتوقع نهي واتوه ترجو نهي كولا كيش أقوم بيبنا الحمد لله ممي إلي مسكتيني شفت ششيبة اللهم إلا ينم كويل كما نم كويل بس تتعليه لكن لو كان كذبا بس تو هتاكي كوانا كويلة أو هتاكي كوتشو كواتشا كولا شاولمتو واضح فهذا لا يجوز أسيدان غاني afadhali anyamaze tu ende zake kila yakula asiseme kwamba mimi sina njaa kumbe anayo njaa lakini hataki tu kula ile chakula aliyepewa fahadha ma yajuz laysa min akhlaq almuslim mtume sallallahu alaihi wasallam alikipokea zawadi ya chakula hata kwa mtu fakir hata kwa myahudi yule mwanamke wa kiyahudi mtu mzima nyanya mzee wa Kiyahudi hata si Muislamu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza wewe katika mwili wa mbuzi wapenda nyama kiungo gani wapenda nyama ya sehemu gani ya mbuzi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia napenda mkono mkono ule wa mbele hiyo ndo nyama miwa sehemu napenda yule mwanamke wa Kiyahudi akaenda akatayarisha mkono wa mbuzi akauchoma vizuri ukaiva lakini kisha akautia sumu akautia sumu eh akampelekea mtume sala haya zawadi ya chakula hii madamu wapenda kula mtume hakusema oh wala vile wala vile hakusema ah, mimi sina ndaa mimi na alipokea kile chakula wa hadha min tawadhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ndio tawadhu na unyenyekevu na adabu nzuri alikuwa nayo mtume wetu hakumwambia oh wewe mwanamke wa Kiyahudi mistaki oh sijui wewe eh mimi sina njaa saa hizi la akapokea akakata kidogo akala alipoweka kinofu kwenye mdomo ile nyama ikasema ikamwambia inni masmuma mimi nimekuwa sumu usinile Mtume sallallahu akakitema akakitupa chini kile kipande cha sumu wawa lakini ikawa sehemu ya mate sehemu fulani ya mate ile sumu alikuwa shameza lakini ikamwathiri sema haikumuua wazi lakini wakati wa kufa alihisi ushingo ile sumu kama mwenyewe alivyosema akamwambia Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha هذا أوان انقطاع أبهري هذا أوان انقطاع أبهري الأبهر ni irqul qalb ni ule mshipa mnono wa moyo unaopitisha damu kwenye moyo utoa kutoa mwilini na kuingiza huitwa abhur irqul qalb amwambia mimi nasikia huu mshipa wa katika kama kisu inakata yakta yakta katika kwa sumu kali sana akamwambia Aisha mimi nahisi uchungu na huu uchungu huwa awanu inqita' al-abhur nahisi mshipa moyo pasuka Aisha radhiyallahu anha akamwambia wa mimma dhalik kwa sababu gani hasa kitu gani nakufanya hivyo ya rasulullah qala min al-akla allati akaltuha fi khaybar ule mwanamke yahudi siku zile khaybar akaniletea nyama ya mbuzi sahi nasikia athari yake ala kulli hal mahallu shahidi ni kwamba mtume swalla wasallam alikuwa akiambiwa kula iwala aseme oh mimi hivi mara na hivi mara na haraka wala sijui sina njaa sasa sihitaji haya yote yalikuwa hana kwa sababu alikuwa ana adabu nzuri ana tawadhu wala si roho wala si tabia mbaya kama anavyofasiri eh ule apewacho hula ule eh ni sifa nzuri hiyo si sifa mbaya hiyo ndio sifa alikuwa nayo mtume wetu alayhi salatu apewacho utukua la yaruddu hadia harudishi hadia kwa sababu ukirudisha hadia ya mtu utasikia vibaya yule mtu hata usikia vizuri fa Allah Allah lazima tujue kuamiliana angalia mtume sallallahu alayhi analeletewa hadia sangine na abd abid mtumwa amemilikiwa shingo anakuja juhudu muqil yukaddim للرسول rasul sallam na mtume sallam anapokea haseme hivi madamu huyu nani nitachukua madamu huyu nani sichukula lakini sara في الاونه الاخيره sara hizi akhlaq zetu za dini zapotea sasa zapotea leo imefikia kiwango mimi nishasikia watu ah naogopa kupeleka kitu kule naogopa ifikia kiango kama mtu anaogopa kupeleka chakula au hadia kwa mwenzake anaogopa kwamba ah yule atanirudishia la ilaha illa allah majuzi ikhwan اخوان ما يصلح التواضع وحسن الخلق بالله عليك yule mtu amekufanyia bidii amkufanyia ihsani mathalan ajua hichi kitu fulani au muislamu mwenzangu atapenda akakuletea wewe urudishe billah alayka kama ni wewe ungehisi nini ungehisi nini lazima ukisikia vizuri utaanza kujishuku ah pengine labda si kizuri pengine labda mtu anaona namletea cha haramu au cha riba pengine ana ataanza kuwaza mambo mingi sababu nini kitendo chako cha kukataa pasina sababu yoyote ya kisheria pasina sababu yoyote ya kisheria kama kuna sababu ya kisheria sawa sawa mathalan chakula cha bid'a chakula cha bid'a kimepikwa kwa ajili ya bid'a hapo situkui takirudisha wala ishkali kwa sababu gani kwa sababu hapo sharia ndio imenituma nirudishe sharia imeniamrisha sasa nirudishe ama al-asl la chakula ambacho si cha haramu si cha batil yajuz kupokea wala ishkal wala yambaghi na ukisema sina haja nacho na una haja nacho ukadanganya utaandikiwa na urongo hiyo ndio maana ya hadithi kama mtume aliwakemea wale wanawake aliowapa maziwa baada ya yalobakia alipokuja Aisha alipobakia siku ya dukhuli yake akawakemea msikusanye baina ya njaa na urongo usifanye hivyo hadha hiyo ndio maana ya hadithi قوله aliposema <clears throat> fa'arada alaina akatupa yani siku gani yauma zafafihi siku ya mtume kufanya dukhul kwa Aisha ndio siku aliwapa maziwa hawa wanwe wala ban ta'am maziwa ni chakula bila shaka انه معنى hadithi akisema الطعام اوتي بطعام يعني yani قوله والفسما لا نشتهي سيسي هتونا نجا فسما مفسرون جريا على العادة ومفوات عادة ياو من الترفع وانزكو كتا وعدم إظهار الجوع نكو تظهيريشا كمبونا ndio tabia binadamu mwingine kwanza atajiona lakini atajionyesha ah atajionyesha sitaki na fil hakika ukimpasua moyoni wataka kile kitu lakini kwamba ah pale bwana ningekubali pale ingeonekana hii ingeonekana mimi kwetu hakuna mambo kama haya kwetu hakuna chakula kama hiki au ningeonekana mimi labda ni roho au ningeonekana mimi labda ninaandaa sana la nani atakuona hivyo sasa hii ina maana ni mujtama ushaharibika basi ikiwa watu pia watakudhania wewe hivyo kwa kupokea chakula ina maana huu mujtama ushaoza ushaharibika kwa sababu hiyo ndio ilikuwa tabia ya mtume wako alayhi salatu wasallam aletewacho chochote kilete mpaka barira ambao alikuwa ni mtumwa akamletea mtume nyama nyama hadia eh wazi Aisha akamwambia hii ni sadaka imekuja kutoka kwa barira na barira alikuwa ni mwayakazi ni mwayakazi hata huru mtume akasema ntileni nyama Aisha akamletea mkate asema faataituhu bilkhubz faqat Mtume sallallahu alipoletewa chakula kikavu ah kashangaa akasema alam ara alburma fi nar mimi si nimeona chungu chechemka na nyama kule motoni vipi mbona unilete mkate mkavu akamwambia Aisha alam ara alburma fi nar ala nar kwele si nimeona chungu mimi chechemka nyama qala Aisha akamwambia tilka sadaqa tasaddaqa bihi alaina barira na wewe huli sadaqa ile ni sadaqa barira alikuwa amegawanya ametuletea na sisi na mimi na wewe najua vile huli sadaqa ndio sikukutukulia qala kamwambia Aisha hiya lahu salaha sadaqa yeye ndio sadaqa kwake wa alaina hadia madama mtupa sisi kwetu sisi itakuwa ni hadia zawadi kwa hivyo kwako wewe Aisha Barira amekupa sadaka wewe ambayo kwamba hujakataza kula sadaka Aisha eh hiya laki sadaka kwako wewe ndio sadaka wala na hadia na wewe Aisha ukitoka hiyo nyama ukintileo ukinipa mimi nitakuwa umenipa zawadi hujanipa sadaka sadaka ya barira ilikuwa kwako wewe sasa wewe mpe mumeo kama zawadi mpe mumeo akasema nitilieni nile katilio na kala na sadaka ilitoka kwa muyakazi mtumwa alikuwa انظر خلق الرسول صلى الله عليه wasallam angalia khuluq na tabia ya mtume ilivyokuwa haya sisi wengine pengine hata si mtumwa muislamu mwenzako tu ah bana mimi kawaida usitukui kitu situkui cha mtu la la hii tabia mbaya hii si tabia mzuri hakuna mwanadamu yastaghni an ghairi ati anajikwasisha hamtaki haimuhitaji mwenzake kila mmoja kuna hali anamhitajia mwenzake kila mmoja fallah allah هذه أخلاق حميدة تومي صلى الله عليه وسلم نتفندش في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل الحديث دليل على أن الزائر أو الضيف يكرم يكرم حديث دليل يونيشا kwamba aliyekuzuru نيومبان كواكو au mgeni aliyekuijia sharia inakuamrisha an yukram akirimiwe akirimiwe kukirimiwa vipi bitakdimi taami ilayhi kwa kumtengezea chakula na kumpa wa talabihi an yaakul alafu na umuombe ale mambo mawili usiende ukatukwa chakula ukamtupia ukenda zako mwekee alafu mwambie kula hii ndio hii ndio ikram na hii ndio kumheshimu mtu sio mtupe chakula shike dende zako yule akitaka takula chakula chiko pale la hala laysa min al-adab lidhalik al-hadith الحديث ala anna أن الزائر aliyekuzuru awi dhaif ama mgeni tofauti gani baina ya mgeni na zair iko tofauti ama hakuna iko az-za'ir ni aliyekutembelea ambaye uko naye mji mmoja huko mji mmoja huitwa itwa Zair mtu ambaye kwamba uko naye hapa hapa mji mmoja huitwa itwa Zair wadhaif alladhi qasadaka min ba'id mgeni ni ule aliyokufungia safari hatoki mji wako atoka mji mwingine akafunga safari akakukusudia akaja kwako huyu huitwa mgeni na Zair ni ule mtu kuna naye pale pale waishi naye kwenye mji akaja toka kutembelea lakini wote hawa hukirimiwa kwa hivyo azair huwa alladhi qasadaka min baladika anta pale pale mjini kakuzuru wadhaifu huwa alladhi qasadaka min ba'id min baladin akhar ametoka mji mwingine akaja kukuzuru pale na hawa wote wawili wakivafaa wakirimiwe kisheria wafaa wakirimiwe. na kukuakili mwenyewe nini an uh, yuqaddam an yuqaddama at'ama ilayhi bitaqdimina bitaqdimi at'ami ilayhi atangulizie chakula yakewe yule mgeni wa talabihi an yakul na umuombe mwambie kula hii hadha akhlaqul islam hizi ndizo akhlaq zetu bwana kwa islam lakini maalasaf zimetwaliwa na wengine zimetwaliwa na wengine leo tumekuwa mabakhili kweli kweli mashahiri nasallallahu alafia mgeni za kuingia tatamala maye spain wazi ala kulli hal hadha fihi taqsir tazama mtume sallam kawaida zamani mwanamke hutayarishwa kwao bi harusi akapelekwa nyumba ya mume sio kama ada zetu za sasa sasa mpaka mwanamume atoke ndio kamtoe mwanamke kule amfungie safari ha ada za zamani ilikuwa si desturi hizo kulikuwa kuna desturi nzuri zaidi alikuwa ni wewe bwana utakaa kwako nyumbani mwanamke utaletewa na hivi ndivyo vizuri zaidi bila shaka vizuri sasa mtume amekaa kwake akaletewa mke wake na grupu la wanawake wakamleta mama na majirani pengine na jamaa sasa mtume akawazingatia wale kama wageni wake nyumbani akanwa maziwa kampa na Aisha akamwambia wape na hao mpe ana hadha ikram na walipokataa akawasuta kwa nini mwakataa akawasuta akawasuta alayhi wasallam kwa hivyo hii dalili ya kuonesha wazi kwamba mtume aliwakirimu akasema wapewe maziwa na wao <clears throat> wame walipokataa wakasema hawana njaa akawakemea kwa hivyo si tabia nzuri si vizuri mtu akimtembelea mwenzake ima ni mgeni au ni mtembezi mwenye kumtembelea akakadimishiwa kitu haifai arudishe yambaghi an yusiba minha walau qalil kunu hata kama kidogo kishamwambia basi imetosheka maya juzu mwambia ah mistaki bwana niko sawa hii si tabia nzuri hii si katika tabia nzuri wala si katika tulivyotufundisha mtume wetu alayhi salat wasalam kwa hivyo inavyotakana kisharia ukikadimishiwa ikram ni upokee na ule hata kama kidogo lakini kula ili mwenzako roho yake iwe nzuri na ahisi vizuri lakini ukiwata pale kama bana tukwendudisheni mimi sina haja la la la hadha laysa min al-akhlaq bila shaka hii ni tabia mbaya wa majus na ikiwa wakihitajia kile chakula wakajinyima hadha kadhib sasa itaongezeka na urongo kwa juu kama kwenye hadithi taandikiwa na madhambi kwamba wewe ni mrongo fallah Allah fi hadha ثانيا كتك فايدة الحديث وفيه أنه ينبغي للضيف أو الزائر أن يقبل نواجب كويولا لم تبليا من ذاك مجيني أما من يكتبيا نواجب أكبالي إلى إكرام ذلك الإكرام ينبغي للضيف أو الزائر أن يقبل ذلك الإكرام نلزم أي كبالي إلى إكرام من ذاك ألم كما نماجي آنوي كما نشكول آل wa adamu tahayul hafai kutumia hila ila rafdhihi mpaka akatae o naumwa o na gesi o hivi na mrongo hana chochote lakini tu hata kikula kile chakula haifai kutumia mbinu na hila mpaka ukakwepa kwamba haukula kwa ule mtu wallahi hadha laysa min akhlaqin in mbaya baadhi ya watu hufanya lakini si vizuri haipaswi labda iwe kile chakula cha kudhuru kweli kitakutia gesi kikupandishe alfa hama mambo mbali wewe ni mgonjwa خلاص takuelewa lakini hauna sababu yote basi tu mimi bwana kiingia kwanza ile nyumba taangalia mazingira ah hapa hapa tokechwa kitu naweza kula mimi ah pona naona nzi pale pona naona kombo mwiko pale ah <laughs> hapa bwana akietwa kikombe cha maji sema ah huenda kimechambawa na panya hiki huenda kimechambawa na ndi ah hala majuzi ikhwan wama yasluh kwani yule aliyokuletea na wazimu atakuwa chombo cha mgeni aende kikitie kwenye panya alafu kwa wewe atakuwa hana akili basi ha? alafu na hawa ni wadudu ambao ndani ya nyumba hawakosekani wewe kuwa msafi kama kio lakini utapata kombo mwiko utapata tawa utapata kunguni haya haikosekani hawa ni hayawani wameumbwa kuishi na binadamu kwa hivyo hakuna la ajabu utaitomoa roho yako kama utaki kombo mwiko nyumbani kama hutaki panya nyumbani utaijichomoa Mtume صلى الله عليه nini innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat hawa ni hayawani huishi na binadamu hawamwepuki kwa hivyo si alama ya uchafu labda mtu mwenyewe akusudie kuwa mchafu ama mambo mbali lakini kupatikana wadudu haya nyumbani ni, ni, ni kuonesha ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa wanyama ni katika tawafun wenye kuishi na binadamu hamwepuki mbu naambia utakwenda mahali gani kwa utamkosa mbu asimwone mtu ngangana nyumbani kwake kwa hakuna mbu utatomoka roho yako shore yako hawa ni hayawani lazima waje kula damu yako lazima waje kula damu yako hawe wazirie kama waweza kuwazilia biri kama utaweza kumaliza mbu huwezi hawa ni tawafuna alaikum watawafat kama kwenye hadithi kwa hivyo kupatikana ahwali kama hizi kwenye nyumba isiwe ni sababu kwamba sasa wewe umekataa ikram ya ule mwenzako ati kwake kuna hiya kuna hiya kuna hiya هذا ما يجوز يا اخوان ما يصلح طيب ثالثا ketika faida ya hadith وفيه النهي عن الكذب مهما صغر حجمه hadithi yatukataza urongo hata kama ni mdogo kiasi gani la takdhib hakuna ruhusa ya kusema urongo ni haramu kudanganya la yajuzu hata kama kwa jambo leo ni dogo kiasi gani madamu ni urongo ni haramu ma yajuz ya mwisho katika faida hadith وفيه وفيه أن إظهار عدم الرغبة عن شيء وأنت تحتاجه mtu akidhihirisha kwamba hana hamu ya kitu na kile kitu kumbe ndani wakihitaji tuaddu min alkadhib hiyo itaandikiwa kama ni urongo almuharram uliokatazwa hadha ukadhihirisha kwamba sina hamu ya chakula hiki au sina hamu ya nguo hii au sina hamu ya kitu chochote mwenzako aliyokupa akajifanya ah mimi sina haja na alhamdulillah najaa na mrongo hauna na bali wahitajie kile kitu basi yuaddu hadha min alkadhib almuharram hii ni katika urongo uliokatazwa anna idhhara عدم الرغبة عن شيء وأنت تحتاجه ترفعا umekataa kwa ajili ya kujisikia sijisikii basi tarafuan eh hadha min alkadhib almuharram hii katika urongo uliokatazwa majuz fallah allah ukisema huhitaji iwe ni kweli huhitaji iwe ni kweli basi huhitaji lakini wewe wajibu mimi sihitaji na nina haja basi tu lakini kwa sababu yuko fulani pale ataniona nikipokea ataniona nikichukua basi ah, la la la la yasluh hadha au mathalan a a madame mtoko kwa fulani situkue hata kama nina haja nacho ya hadha muslim wal muslim akhu al muslim muislam ndugu yake muislam mwingine na waislamu upeana zawadi wakapeana sadakat wakasalimiana wakakaa pamoja wakala pamoja فهذه كلها من أخلاق الإسلام هذه نكتك أخلاق متمميتو أميكوجة كتفنديشة هذا هو نهيني تبيع يتواضع حديث يا مشو أسمى ويعنواني كوني من أهل الجنة كوا إيوه منامك كوا نكتك واتوا ببوني وأنت على الأرض نباده جافة yani waweza kuwa ni mtu wa peponi na hata hujafa fanye bidii yani uwe ni mtu wa peponi kabla ya kufa ndio ukifa ungie hadha huwa kwa hiyo yaonesha wazi kwamba saa nyingine mtu anaweza kuwa yuko hapa duniani anatembea kumbe ni mtu wa peponi kumbe ni mtu wa peponi wala aksu bil aks naweza kuwa ni mtu ni mtu hapa duniani anatembea kumbe ni mtu wa motoni wal iyad billah an ata bin abi rabah رضي رحمه الله قال سيما قال لي عبد الله بن عباس سكموجة ابن عباس رضي الله عنهما المنبيا منفنزوك عطاء أكا منبيا ألا أريك امرأة من أهل الجنة سكونيشي منمك أنا تنبيها برضين نينم توفيبوني قلت عطاء كسيما نكسيما بلا كوني نتاكا كمونا نيونيشي nataka kumjua mwanamke wa peponi akiwa hapa ardhini anatembea ni yupi qala ibn abbas akamwambia hadhihi almar'atu sauda huyu mwanamke ambaye kwamba ni mweusi yani rangi yake huyu mwanamke kunia yake akiitwa ummu zufar wa kana tawila ataa sema alikuwa mrefu mweusi amwambia mwana mwanamke na weusi wake alionao huyu mwanamke wa peponi hata akashangaa ibn Abbas sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam na amemwambia na huyu ndio alimul umma habrul umma radiyallahu anhu amwambia ata huyu mwanamke mweusi unaomuona hapo mbele yako eh huyu mwanamke mwa peponi hata kama ni mweusi wazi hapo kwa nini ilikuwaje akawa ni mwanamke wa peponi akamwambia atatin nabia sallallahu alayhi wasallam huyu mwanamke amemwendea mtume sallallahu alayhi wasallam faqala takamwambia inni usra'u inni usra'u mimi hupapatika ana maradhi ya kupapatika ya kutetemeka kama mwenye kifafa inaitwa sara inaitwa sara sasa akimshika ile wewe msisimua mwili mzima paka sengine anaanguka sengine anakosa akili kwa ule maradhi lakini tatizo lake si ugonjwa huna ugonjwa hata si, si, si, si, si shughuli kwake shughuli nini wa inni atakashafu hapa ndio shughuli kubwa kwake mimi nikishikwa kama hii kifafa huwa naanguka chini alafu nguo inainuka huwa nakashfika naonekana aura na kashfika mtu akipita aweza kaniona uchi sasa ninalolitaka kwako fad'u Allah li niombee Allah anipoze aniponye anipe shifa si kwa ajili ya maradhi anipe shifa ya maradhi ndio nifike kwenye natija ambayo sitaki kukashifika hii ndio lengo lake lengo lake nini hataki kukashifika sasa amemwambia mtume amwombee maradhi yaondoke ili asikashifike si kwamba hataki maradhi ah maradhi hayamsumbui shida ni kwamba aura yake yaonekana alafu akianguka na yeye hataki sasa ndo amwambia mtume swalla sallam fad'u Allah li niombee dua nipoe ili nisikashifike nikaonekana aura hiyo ndo alikuwa malengo yake angalia malengo ya watu wachaji Mungu tataajabu Allah hakumwambia oh haya maradhi yaniuma nasikia maumivu baada ya kuamka akili kirudi huwa mwili mzima yote hakumwambia alitaja masala ya kukashifika tu ndo alotaja kumaanisha hii ndio ilikuwa hamu yake si ugonjwa hamu yake yeye kuombewa dua ni hii ndio ilikuwa lengo kwa hivyo lengo ni asikashifike na wasila barabara ambao ambao wasila kumfikisha kwenye lengo lake nini ni apoe kwa hivyo hawezi kufika kwenye lengo lake mpaka angie kwenye afuate wasila afuate barabara ndio maana akamwomba mtume hii barabara hii ipoe ndio afike kwenye lengo lake ili asikashifiki kwa sababu hawezi kustirika ikiwa haya maradhi anayo ndio maana akaomba dua hii wasila iondoke ndio lengo lake libakie astirike asikashifiki umbur akili ya mwanamke radhiallahu anha radha alipokuwa na akili kiasi hiki na hii ni dalili ya kuonesha alikuwa ni muumini qala mtume akamlekeza lile zuri zaidi akamwambia inshiti ukipenda swabarti usubiri subiria hiyo maradhi subiria wala kil janna na nitakuombea Mungu ukifa unge peponi madamu umesubiri na huo ugonjwa wa inshiti na ukipenda da'auti Allah an yu'afiyaki nitamuomba Allah akuondoshee hayo maradhi sasa chagua atakalipi utasubiri upate pepo au nikuombee upoe ukose dua yangu mwanamke alikuwa na akili hawa walikuwa wakiishi kwa ajili ya akhira hawaishi kama sisi bwana sisi ufikiria kesho kuweka hivi kuweka vile kujenga hapa na, ku, kupangu hapa na, ku, na kutefta hapa na kwenda tijara hili sisi hamu zetu tuishie dunia ah hii bwana naweka niweke akiba ya akhi hawa watu walikuwa tofauti na ndio maana wakatushinda hawa waishi kwa akhera hawa waishi kwa ajili ya akhira sio kuweka hazina ya mali kwamba akifa ameondoka ameata ardhi ameata mali ameata sijui nini ameata kile ameata kile shil faida baada dhalik yuwazza lilwaratha fakat طيب wa in shi'ti da'awta Allah wa'afi qala akasema mwanamke ni sawa mimi nitasubiri asbir asbir nitasubiri hakuna shida mimi nitasubiri lakini kuna jambo moja siwezi kusubiri kuhusu maradhi na ugonjwa niko sawa nitasubiri ama kuhusu mimi kuonekana aura na watu hilo siwezi kusubiri hilo utanisamehe siwezi kusubiri kwa sababu hawakuzoea kwenda tupu hawakuzoea kwenda wazi hawakuzoea kwenda uchi hawa walikuwa wanawake sawa sawa walikuwa wanawake na adabu zao na heshima zao sawa sawa sio wanawake wengine ambao kwamba tabia zao zimebadilika zimekuwa tabia za gharb nasallallahu alafia hutembea kama gharb akamwambia asbir nitasubiri kuhusu ugonjwa sina shida qala kisha akamwambia inni atakashaf ama mimi kwamba ngoa yangu yainuka naonekanwa hilo siwezi kusubiri ud'u Allah muombe Allah anni la atakashaf basi nikishikwa na ugonjwa nisikashfiki niombee dua nisipoe sawa lakini niombee ule ugonjwa ukinivamia nguo yangu isiinuke nikaonekana na wanaume sitaki asema ata alikuwa namuona huyu mwanamke akishikwa na ile kifafa yake anakaa ametegemea alkaaba na huku amekaa chini hakashifiki chochote Mungu mjalia akishikwa na ule ugonjwa umshike kwenye alkaaba basi hukaa chini akajitegemeza na alkaaba akastirika vizuri mpaka fahamu zikirudi akaendelea na shughuli zake asema ata nimemuona amejitegemeza na alkaaba akiwa amekaa chini hakutanuka chini amelala nguo imempanda watu muona Allah kamstiri kwa sababu mwenyewe atakastara na wewe ukiishi watafuta stara duniani wallahi Allah takustiri fi dunya wal akhir hata ukafa barabarani hautakashifika hata ukaanguka pale barabarani Mungu asijalie ukafa pale kwenye barabara bi idhnillah hautakashifika hata kitu chako kimoja kwa sababu umeishi hivyo kujistiri na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikia hadha huwa kina aloishi kwenda wazi basi shauri yake hadith wala huyu hana stara ya Allah akikashifika yeye mwenyewe yuko hai uko wazi watu muangalie wakimteka kifo kifa sallallahu alaihi wasallam babu al-umur yani hata kuyaelezea sengine washindwa kuelezea vipi wallahi tataajab hakuna mwenye akili hata mmoja aweza kudhania au akawaza kwamba leo hii kuweza kupatikana na wake henda wazi barabara wallahi hata mwenye akili haizi kufikiria hivyo atashangaa na ulimwengu huu tulionao mwanamke kiumbe hasasi kiumbe ambaye ni stara na ifa na heshima leo henda wazi la haula wala quwwata illa billah tumbakia nini hakuna kitu hakuna chochote wala iyadha billah la shaka hii ni kudidimia kwenye akhlaq na kuonesha akhlaq zimekuwa mbovu kiasi hiki angalia huyu mwanamke ni mgonjwa ambapo kwamba mtu akiwa katika hali kama hii kisheria uhafifishiwa manake akili hana hata taklifu hana wakati akishikwa na ile kifafa yake huwa na taklifu imeondoka kwa sababu akili yaruka yaondoka mpaka baada muda ndio akili yake irudi tuseme yani lau atakashifika katika hali ile kisharia ni maadhur ni maadhura ni maadhura bila shaka kwa sababu akili haiko lakini katika hali ile ile yake ya maadhura atetea pia hata kama ni maadhura lakini asikashifiki leo mtu akili zake timamu atembea barabarani yeye mwenyewe huinua nguo jamaa mwenye wazimu nani mwenye wazimu si huyu mwenye kifafa mwenye wazimu ni huyu anayetembea barabarani wapi huyu ndo ana kishaa lakini huyu mwenye kifafa ana akili bila shaka na ndo maana akaomba stara akaomba stara رواه البخاري ومسلم قوله ابن عباس البسيما ala urika imra'atan min ahli aljanna sikuoneshi mwanamke mtu wa peponi hapa yaweza kuja swali kwa nini ibn Abbas amesema hivi na mtu hajafa alijuaje wa peponi kwa nini na sisi tumeambiwa simkatie mtu pepo au moto si swali inaweza kuja kwa nini ibn Abbas alihukumu huyu mwanamke wa peponi na kabla hajafa ulama wasema ahlul janna ala qismain ahlul janna ala qismain watu wa peponi wako vigawanyo viwili wamegawanyika mara mbili qismun kigawanyo cha kwanza nashhadu lahum bil janna bi awsafihim tunashutuna washuhudia pepo kwa sifa zao walionazo kwamba hii sifa ni sifa ya watu wa peponi wazi kila aloipata sifa hii basi mbo peponi yajuzu kushuhudia mtu pepo kwa sifa si kwa dhati yake kwa sifa si kwa dhati yake mathalan niseme kila mchaji Mungu ni mtu wa peponi maneno yangu sawa sawa yako sawa bila shaka kila mchaji Mungu ni mtu wa peponi kila mwenye kuwafanyia wema wazazi ni mtu wa peponi kushuhudia pepo kwa sifa ya mtu alionayo hiyo haina shida haikatazwi lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu pepo uiddat lilmuttaqin uiddat lilmuttaqin imeandaliwa hii pepo kila mchaji Mungu kwa hivyo kama kuna sifa ya uchaji Mungu hapa mimi naweza kusema huyu ni mtu wa peponi kwa sifa yake hii haina shida haina shida wazi kwa sababu sijahukumu mwisho wake nimehukumu bado yuko hai khitma yake iko kwa Allah alaysa kadhalik tayeb kama ta atafanya inhiraf maana mwanadamu heshi la mtu atapotoka mwisho wake Allah almustaan bas alafu qismu thani qismu sa kwa hivyo hawa ambao kwamba ni ahlul janna bi awsafihim yajuzu kushuhudia hivyo kama Allah alivyosema uiddatil muttaqin القسم الثاني watu aina ya pili wa peponi ni qismun nashhadu lahum biljanna biayanihim ni wale ambao kwamba tunawashuhudia hao wa peponi kwa dhati zao huyu mtu dhati yake ni mtu wa peponi sasa hawa hawa haifai kila mtu hawa la budda an yashhada lahum rasulullah sallallahu alaihi watu kama hawa ni mpaka tupate ushahidi kwa mtume sallallahu atuambie fulan ibn fulan huyu ni mtu wa peponi fulani ibn fulani huyu ni mtu wa peponi kwa hivyo kushuhudia dhati ya mtu kwamba huyu ni wa peponi haifai hapo haiwezekani makosa mpaka ipate nas kwa mfano kama al-ashara al-mubashirin bil janna tumeliwataja majina yao au mathalan ثابت بن قيس بن شماس ثم لسما إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار Saad ibn Muad tumesema min ahli janna hawa tutawashuhudia kwa majina yao hawa watu wa peponi kwa sababu mtume ametuambia ama mwingine yote mimi siruhusiwi kisharia kusema fulani ibn fulani ni mtu wa pepo yuko peponi ataingia peponi hadha la yajuz la yajuz kwa sababu haya mambo ya ghaib ama tumeambiwa na Allah sifa fulani kila mwenye sifa hii ataingia peponi yafaa niseme kila mchaji Mungu ni mtu wa peponi kila mwenye kufanyia wema wazazi ni mtu wa peponi kila alokufa na tauhid ni mtu wa peponi hisi hii inaruhusiwa hatuna shida kwa sababu sijataja jina lake sijasema fulani bin fulani wala ghairu kwa hivyo la basi na hapa huyu mwanamke ameshuhudiwa pepo kwa sifa yake ya uchaji Mungu Ibn Abbas alisema imra'atun min ahli aljanna kisha akastadil atat nabia alikuja kwa mtume akataja sifa zake zilizomfikisha yeye peponi ibn Abbas akasema watu wa peponi wako hivi eh kwa hivyo huyu mwanamke ana sifa za mwanamke wa peponi ndo maana ya hadithi huyu mwanamke ana sifa za mwanamke wa peponi na yajuzu kusema hivi mimi naweza kusema ah fulani bwana huyu sifa zake ni sifa za watu wa peponi huyu hiyo ina shida kushuhudia pepo kwa ausaf jaiz kushuhudia pepo kwa dhawati dhati ya mtu hii ndio ilokatazwa wala yajuzu kusema fulani ibn fulani mapeponi ila mtume sallallahu alaihi wasallam aya ametuambia hiyo ndio tafsili ya masana qawluhu aliposema qawluha usra mimi nafanya sar' as-sar'u naw'an sara pia iko ina mbili kuna sar'un bisababi tashannujil a'dha kuna mtu kufanya sar' kutetemeka kama kifafa kwa sababu ya viungo vimepindana kama kifafa hii ni aina ya sara ambayo ni maradhi husibu viungo na madaktari huyatibu utibiwa kwa madaktari sara ya pili ni sar'un bisababi shaitan ni shetani umwingia mwanadamu jini ya mashetani kamuingia akapandisha mzuka kaanguka kapindana wa hakadha hii ni sara ya pili wa hadha ilajuhu ilaji yake hii nini bilqiraa niende ya yule mtu yule mtu ni kusomewa min ahli ilmi wal khair watu wa khairi na watu wa takwa na watu wa ilmu wamsomee yule mgonjwa yakrauna alayhi alquran waende wamsomee quran hiyo ndio dawa yake shar'i ya jini dawa yake ni Qur'an sana shar'i ya viungo dawa yake ni Qur'ani na madawa mengine ya matabibu yote yafaa Qur'an ni dawa likul shay kwa hivyo hizo ni aina ya sara na haikubainishwa kwenye hadithi huyu mwanamke sara yake ni ipi ni sara ya jini ama ni sara ya viungo Allahu a'lam haikutajwa قوله aliposema atakashafu yani inda sara pindi ninaposhikwa na hichi kifafa nikianguka chini atakashaf nguo yangu yapanda juu naonekana atakashaf yani yabdu aurati aura yangu yaonekana na mistaki watu wataniona hiyo ndo maana hadith kalimat alfawaid chapchapo tutaje faida tumalizie في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على فضل الصابرين على البلاء والمرض حديث يونيش ثواب na ajir ya wanaosubiri wakipatikana na maradhi au na majanga wakasubiri hawa wana thawabu kubwa wa huwa aljanna wa hiya aljanna watalipwa pepo atakaye kusubiri akishikwa na maradhi hakubabaika akasubiri au amesheremshiwa janga lolote msiba wote akasubiri huyu biidhnillahi ta'ala yadkhulu aljanna kama kwenye hadithi taingia peponi kwa hivyo inaonyesha fadhila ya mtu kusubiri fadhila ya mtu kusubiri kwenye mitihani aliyoipata asibabaike akatoa maneno أكلوم قدر ما يجوز هذا ثانيا يبيلي وفيه جواز طلب الدعاء من أهل الخير الأحياء حديث يا يونيشا كما يجوز كوم بدعاء كواتوهما وليوحاي وكما عندها فلان ممثاني خير وكما هنا نمتم تجي مونغو كما يا فلان إن شاء الله niombea nami dua katika dua zako ukiomba usinisahau kuniombea nami dua yajuz kuomba dua kwa watu wa khairi al ahya wali hai walio hai ukienda kumuomba maiti ya kuombee fa anta mushrikun kafirun billah subhanahu wa ta'ala ukienda ukamwambia maiti kaburini ya fulan madad ya fulan aghithni ya fulan muombe Allah anipe hivi anipe vile anipe vile huyu ni kafir mushrik billah subhanahu wa ta'ala wala ukavaa kanzu na kofia na sijida na tasbihi na joho na kiemba na kila kitu hadha kafirun billah wallah atakaye kwenda kaburi na amwambie maiti ya fulani ya sheikh fulani ya badawi ya nani mwambie Allah nisamehe mwambie Allah nipe mtoto mwambie Allah nina njaa au amuombe yule maiti mwenyewe nataka hivi nataka vile huyu ni kafirun billah mushrik useme islam hata akasali kenda maka kahiji kamaliza huyu ni mushrik billahi subhanahu wa ta'ala fallah allah kuna tofauti ya kuomba kwa aliye hai akufanyie kitu na kumuomba maiti kwenye mambo ambayo kwamba yale mambo hayafanyi illa Allah wewe ndio muombe maiti subhanallah kisha wewe muislamu muislamu gani acho kwa sababu avaa kanzu la huyu ni kafiri hata akavaa kanzu na kofia na joho na kila kitu yabqa mushrikan billah سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أسيما الله سبحانه وتعالى أسيما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ملوين ومسيما ادعوني الله سيما نيوم بيني ميمي كونين عندكم ومبميت بادو يم إسلام آه هونو إسلام مجاني هونو إسلام وساسة لكن sio uliokuja nao mtume uislamu aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni uislamu wa kumuomba wa kumuomba Allah sio kiumbe uislamu wa kwamba mpaka kiumbe pia aombwe huu ni uislamu hawa jamaa tukunje kunje tuachilie mfukoni wenyewe tuwape wenyewe pende nao sisi tutaka uislamu ule wa zamani uislamu wa sasa tuwatie wenyewe hawa watu wa sasa uislamu wa mtume ndo tuutukue hii ndo tunatakana ثانيا au thalithan katika fawaid wafihi jawazu tarki tadawi marid yajuzu mgonjwa kukataa matibabu yajuzu mgonjwa akasema mimi sitaki kutibiwa niacheni yajuzu hapo mafi mushkila kwa sababu kwenda kutafuta matibabu si wajib si wajib atatabbub laysa biwajib kwa ni mubah mimi nikitaka nitakwenda hospitali nitibiwe nikitaka mwenyewe nitasubiri nitasubiri si lazimishwi kisheria kwamba nikajitibu kwa nguvu ah silazimishwi wafihi jawazu tarki tadawi lilmarid mgonjwa yuwafaa kuacha kujitibu lakini bi shart ma lam yukhsha alayhi madamu hatuogopei hali yake ni mbaya ikiwa hali yake itakuwa ni mbaya sana na tunadhana kwamba lau tutakwenda kumtibu huenda akapoa fahuna nulzimu hapa tutamlazimisha hapa tutamlazimisha kwa nini hifdhan linafs katika dharuriyat alkhams hifdhun nafs kuhifadhi roho yako huko ambaye ujiue kusudi la ikiwa maradhi ya kawaida sawa si lazima endelee jitibu lakini ikiwa ni maradhi ambayo kwamba madaktari wamethibitisha lau asipopata matibabu fulani atakufa huyo kwenye ilmu zao za kitabibu ni kufa huyo mtu هنا نلزمه تتملزمش حفاظا لنفسه إلكي حفاظ نفسيات ثالثا أو رابعا كتك فايدة حديث وفيه تقوى هذه المرأة حديث يونيش وشجمون ولكونايه منمك كذب كذب لأنها ضحت بنفسها alijitolea muhanga nafsi yake augue atakapokuugua hana shida min ajli alla tankashifa auratuha alijitolea aumwe asikie uchungu lakini tu aura yake isionekane ma annaha ghaira muakhadha madhura kipindi kile ameanguka hana akili sheria haikumkalifisha kitu pale rufi alqalam kwa sababu akili haiko yani kipindi kile lau aura yake itaonekanwa hapati madhambi ومع ذلك hataki kuonekana hata katika hali hii ambayo kwamba yeye ni maadhura pia hataki kuonekana hii inaonyesha uchaji Mungu mkubwa alikuwa nao mwanamke uchaji Mungu mkubwa alikuwa nao mwanamke wa وفيه تقوى هذه المرأة لأنها ضحت بنفسها من أجل ألا تنكشف عورتها مع أنها ghayru mu'akhadha fi ذلك kwenye hali hii hachukuliwi kisheria wa madhalik hataki kukashifika ajabu ni aliye na akili mwanamke mwenye akili aende atoe nguo atembee wazi barabara hii ndo ajabu hana tofauti yoyote wallahi na mnyama ana tofauti gani mwanamke huyu na hayawani hana tofauti hayawani havai nguo naye havai nguo umwone mwanamke pale barabarani atembea tupu utembea shikendenda zake au pengine avae nguo za ndani alafu atembee barabara huwa na akili huyo ndazimu usimwone na akili yule hayawani ana akili kumliko yeye wallah hayawani ana akili maana hayawani ha, hana taklif hana akili hayawani kitembea uchi ni sawa maana ni hayawani ajabu muone mwanadamu aliyopewa akili atoke kwake nyumbani bila nguo au avae nguo chafu atembee barabarani huyu mwandazimu kuliko ile hayawani wallah من الفوائد كتك فايدة فيها وفيه يتانو أن الأمر الذي أقلق هذه المرأة يامل لمتيذيكه منمك ليس مجرد الصرع سيوكا بنيكولي نكوزيميا قصبلو غونجا سيو غونجا وصرع هي سيحيكوا همو ثانا إنما هو الانكشاف همو يكي نذيكي يكي نكولي ككشفيك الكوهتاكي kwa sababu hawakuzoea kwenda uchi hawa wanawake hawakuzoea kwenda waziwazi walizelelewa malezi ya stara na kujistiri na kujiheshimu na kujihifadhi haya ndo malezi waliolelewa wanawake hawa na wallahi hii changamoto kwa kina mama wetu lazima wanawake wetu wamche Allah subhanahu wa ta'ala wamuogope Mola wao Allah amekupa banat amekuruzuku banat ukawahini ukenda ukawafundisha wasichana wako male, ma, ma, mavazi machafu mavazi za watu wachafu mavazi za wale maahira wale wande wa, wa waliaadha billah wewe umnulie msichana wako mavazi kama hayo kama mama atimamvisha mwambie sta ukimwambia wengine ah, haya mambo subhanallah mimi napata habari yake wallahi sengine nashangaa haya mambo hutokea kweli mpaka umuuliza mtu haya mambo vipi mama amwambia mtoto wake sitaki ukose bahati utakwenda kuvaa mabuibui mabuibui wewe ujifinike finike kisha utapata bahati yake tembea na mavazi haya na haya ndio bahati itakuja la ilaha illa allah wala haula wala quwwata illa billah imefikia hali hii nasal allah alafi huu yani hata sijui ni sifu sifa aina gani mambo kama haya mwanamke mama mzima umuogopi mola wako wewe wamkhini binti yako wampa mavazi mabaya na wamfundisha hivyo wallahi hata babake hata babake lao ataleta nyumbani mavazi hayo wembo kwetu kwa kwenda ukayachoma ukamtoa na nyumba sio kumvisha binti yako kesho leo mvisha mwenyewe kisha mwambie hapa hivi ndio utapata bahati ukivaa vingine upati bahati alaihi wasallam alafia haya mambo mazito kuelezea wallahi yasikitisha yasikitisha mujtamaa wetu afawe na miza yani hii jamii yetu mtu mgeni akiingia tu atakatambue hapa kwa waislamu kwa zile tabia atakazokuona ajue hapa kwa islam kwa sababu gani akhlaq wanawake wanavotembea wanavovaa eh barabarani atakuta wanaume tu wanawake mmoja mmoja maana wanawake wa Kiislamu hawatoki wako majumbani kisharia Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye kitabu chake waqarna fi buyutikunna kaeni majumbani mwenu pale barabarani atafuta nini na kama huna haja yote kaa kwako nyumbani huyu ndo mwanamke Kiislamu hazururi zururi akarandaranda huku na kule henda kaka na akitoka kwa dharura ametoka kuja kusoma ametoka kwenda hospitali ametoka kwenda kuangalia jamaa zake anatoka kwa heshima anajifinika vizuri alafu anatoka huyu ndo mwanamke Kiislamu ama kuzurura huku na kule hana majuz min alfawaid katika faida za hadith wa fihi iffatu nisaa salaf hadithi yaonesha iffa uchaji Mungu na kujistiri walikuwa nao wanawake wa salaf salih wa hirsihinna ala sitri na hamu yao walikuwa nao ya kujistiri walikuwa na hamu sana kujistiri walikuwa na hamu kujistiri na ndio maana mpaka hali hii ya dharura lau atakashifika dharura pia hataki ataka kustirika hata katika hali hii na mtume akamuombea akawa hakashifiki kwa sababu yeye mwenyewe amefuata sababu za stara na Allah akamstiri akamjalia hata akianguka haonekani hii ni stara aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu duniani yeye ameishi kama mwenye kujistiri nafsi yake na wewe ukitaka stara ya Allah na nafsi yako jistiri nafsi yako uone alafu baadaye lao itatokea sababu ukashifike utakuta watakashifika wanawake wote ila wewe mimi nimehadithiwa kushatokea ajali sikumbuki sasa ni nani wala nani lakini kushatokea ajali barabarani alikuwa kuna mwanamke rahimahallah rahmatan wasi'a wa Kiislamu alijihifadhi sawa sawa na watoto wake sijui familia yake ajali ikatokea barabarani wakafa akafa watoto na huyu mwanamke alikuwa na tumbo la mimba wallahi nimehadithiwa amekufa na ninja yake na jilbabu yake na gloves zake na socks yake wallah mat qila li kan hiya hamila sio alikuwa na tumbo la mimba na watoto wake au sijui watoto walibakia yeye akafa na sita alan lakini watu wote walishangaa pale wale walipita njia ah huyu mwanamke amekufa amekufa hata ukucha wake haukoonekana kwa nini jiulize kwa nini kwa sababu aliishi kwa sababu aliishi na tabia ya kujistiri nafsi yake na Allah akampa sabat akafa na stara yake ile ile ameishi kwenye sitri ya Allah na ikiwa wewe uko kwenye stara ya Allah nani atakuja kukashifu ikiwa Allah amekustiri mwanadamu gani anaweza kuja kukashifu na ikiwa Mola wako ashakustiri watu wakashangazwa visa kama hili vikitokea wanawake wasisimuliane wakishangaa tu yatakamuigize baada ya kusimulia na sisi tuigize tumuigize mtu kama huyo hii ndo tabia atakatuishi sio kuiendea wazi utakuta wasichana wa Kiislamu tembele utafikiri hawana matunga utafikiri ni hayawani wamewapa hakuna mtungaji wenye kuwatunga tembelea misichana mizimame jana wale mizima uzurura kama lokosa mahali pa kwenda na sallallahu alaihi wasallam eh ala kulli hal <clears throat> haya mambo wallahi tuko nayo na ni mambo yasikitisha sana kuyataja lakini lazima tutaje ili tusafishane tufundishane tunasihiane hatutaji mambo haya kwa ajili ya kukejeliana maana sote tunayo haya mambo kwenye jamii yetu sisi twataja haya mambo mimbabi nasiha mimbab tusikie uchungu wallahi kuona wasichana wa Kiislamu wanavozurura kama walokosa watunga ya mwisho katika faida wafihi anna al-akhdha bil-azima afdalu min al akhdha bil rukhsah hadithi yaonesha mtu kuchukua azima kuchukua jambo zito kwa nafsi yake kajichagulia kuchukua azima ni bora kuliko kuchukua ruhusa kuliko kuchukua ruhusa lakini bishara liman wajada fi nafsihi alqudra ala dhalik ambaye aweza kustahimili ambaye aweza kustahimili tapa mfano kwa mfano huyu mwanamke alikuwa aweza kuchukua ruhusa mtume amekhiarisha amwambia nikuombee upoe ama utasubiri akachagua kubakia na maradhi akachagua kubakia na maradhi kwa sababu mwili wake ameona aweza kuhimili angelikuwa hawezi kustahimili mtume angemlazimisha lakini alipomuona aweza kustahimili akamwacha huo ni mfano wa kwanza kwenye hadithi yetu akamkiri mtume akakiri akakubali abakie na ugonjwa hiyo ndio kuchukua azima kuchukua uzito ukaacha wepesi saa nyingine kuchukua uzito atapata thawabu nyingi kama hapa kama hapa amechagua uzito akawa atapata pepo thawabu kubwa alipata pepo kwa sababu kutagua uzito kama huo na kuusubiria mfano mwingine mathalan kisharia turuhusiwa mtu msafiri ramadhani akisafiri afturu ale kwa sababu ni msafiri kisha atakuja kulipa sio hiyo ni ruhusa lakini mtu akasema mimi nahisi nina nguvu za mwili mimi nitachukua azima nitafunga safarini hata kama safari ni nzito nitafunga na sitochukua ruhusa na mwili wake aweza kuhimili hii ni bora kuliko kufuturu hii ni bora kuliko kufuturu safarini ikiwa una nguvu bora ni ufunge safarini kuliko kufuturu hapa hapa takuwa alazima afdal min ar kwa hivyo sio masala kwamba kila mara kuchukua ruhusa ndio bora kama wanavyofadhania baadhi ya watu wala sio kila mara kuchukua azima ndio bora ha kuna mara nyingine kuchukua ruhusa ndio bora kuliko azima na kuna mara nyingine kuchukua azima ndio bora kuliko ruhusa lazima tu, tu, tuwe na ufahamu mzuri kwa mtu ah hii ruhusa bana ni vizuri kuchukua ruhusa la sio kila mara kuna mara nyingine kuchukua azima ndio bora wawe kwa mfano mwingine mathalan mtu ni mgonjwa ana maradhi ni mgonjwa hawezi kutembea sawa hawezi kufika msikitini mguu umepindana haitaharaki sawa lakini panapoadhiniwa anasikia adhan atamani kwenda salatul jamaa lakini hawezi maskini miguu hemsaidii mpaka abebwe huyu sharia ruhusa imempa ruhusa imemruhusu kusali nyumbani sio lakini akisema mimi nitakodi watu nitawalipa barobaro wawili kila wakati wa swala wanibebe mara tano kwa siku nitawalipa ujira wao wanipeleke msikitini kinirudisha hadha afdal kuliko kaa nyumbani kufuata azima wakati huu kuchukua azima wakati huu ni afdal hata kama ngokuwalipa kuwalipa wale wanaokubeba kuliko kuchukua ruhusa kukaa nyumbani wabe wabe hadha kwa hiyo sema oh mimi nitakaa nyumbani la au wengine homa tu kidogo <laughs> mafua uitanda bershiti maradhi ya kawaida natukelle Allahumma illa maradhi ambayo kwamba kama hayo hauwezi kuja msikitini basi chukua ruhusa kaa nyumbani mtu ana tumbo la mpeleke kila dakika aenda chona atamwambia msikitini swali jamaa la jisebete mtu ana maradhi ya kuambukiza imemshika tambia msikitini hapa ambukize watu mato msikiti mzima ama ama kipindupindu msikiti mzima la ijlis fi baitik swali nyumbani kipo utakuja hata la tuudhi ghayrak tuudhi wenzako kwa kuwa kuwaambukiza ugonjwa au mambo mengine wa hakadha <coughs> hizi sababu tutamla na akija msikitini tutamtoa toka nenda nyumbani hapo tutakutoa kwa sababu hapo utaleta maafa ukija ama mambo ya kawaida tu ni mgonjwa ruhusa nawe kitaka lakini nitajipinda nenda msikitini bidalil tazama mtume sallallahu wakati wa mwisho kufa akafungua pazia hivi asema muru Abu Bakr fa yusalli bin nas mambeni Abu Bakr salish azimia akitafahamu watu washaswali asalla nas ambe watu kungojea ambe mwambie Abu Bakr aswalishi yozimia Abu Bakr alipoanza kusalisha radhiallahu anhu akahisi kidogo nafuu alikuwa mtume ana udhuru kusali nyumbani marid jiddan kwa sakaratul almaut akamwambia ammi yake al-Abbas na Ali wambebe mpaka hadithi asema fajaa ya warijilahu ya khutan miguu iburuta haiwezi kuinua mpaka akasimamishwa kwenye safa kaenda kaketishwa amefanya azima ya kufanya mbona hakukaa nyumbani akaamrisha watu wawili wakambeba mtume mpaka kwenye safu akamketisha kwenye safu kwa hivyo kuchukua azima wakati kama huu ni bora kuliko kuchukua ruksa kukaa nyumbani na kukiwa kuna maslaha fulani yale maslaha yataharibika tukifanya jam'i ya swala ni bora tuwate jam'i kwa sababu ya yale maslaha wawerewa kwa mfano kuna darsa ya ilmu itapotea na ni ilmu muhimu watu wapate na kuna watu wataka kufanya jamii mathalan msikitini wenye kusema mbua ya shuka mathalan <clears throat> au dharura ya jamii tutamwambia hapa kuchukua azima ni bora lilfaida kuliko kuchukua ruhusa ya kufanya jamii ya sala watu watoke فيفوت فيه درس علم يفوته درس علم وغير ذلك إذن فيتو لازم تف... وهذا من فقه الدعم يبقى أن يكون الداعي يفقه هذا الأمور ويقود الناس على أحسن حال ويبقى سينجينة كتكو عزيما ليبورة كتكو كتكو رخصة متو السمسازات أوه هين رخصة بان الله نبين دمتو فاني رخصة هكي نيكويلي lakini kuna wakati fulani kuchukua azima ndio bora kuliko hiyo ruhusa anasema na kuna wakati fulani kuchukua ruhusa ana lazima afunge na yeye ana maradhi hayawezi njaa akafunga alfa ikatumbuka kaanguka kazimia kamlaumu nani huyu tutamlazimisha ale kwake haki wala hafai kuchukua azima hapa tutamwambia wewe lazima uchukue ruhusa kulingana na hali yako Allah amekupa ruhusa kula kula utoe kibaba wa khalas wazi akingangana kufunga hapa tamwambia hapo alazima kisha tuambie sisi alazima ndio bora tamwambia la kuchukua azima hapa sio bora kwa sababu wadhurika hapa bora sasa kuchukua ruhusa kwa hivyo masala ya azima na ruhusa ipi ni bora ipi ni bora inalingana na waka ile hali sasa nyingine azima ni bora kuchukua jambo zito ni bora sasa nyingine kuchukua wepesi ndio bora wazi نكتفي بهذا maadhira leo nimerefusha kidogo lakini madamu ni darasa ya mwisho kwenye kitabu la basa bidhalika insha Allah taala wa bihadha الأمر نقول قد انتهينا قد انتهينا من شرح هذا الكتاب كتاب عمدة المرأة انتهيت شرحي لهذا الكتاب في هذا اليوم بوكوبا يوم الاثنين الثالث من شهر شعبان هذا العام عام 1445 ولله الحمد والمنة فهذه خاتمة هذا الكتاب ختم الله لنا ولكم بكل خير ورزقنا ونفعنا بهذا العلم ووفقنا بعد ذلك للعمل الصالح وإخلاص النية في القول والعمل إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين